ancau por viroi tic-tacas la biologia horlogio. Charlie Chaplin farigis patro en la agio de septec triaroi, Robert De Niro cun sestec hoc. Ili tamen estas statisticae esceptoi. Char lau nova studajo signife malaltigas la fecundezzo dum alta agio ce viroi, ne nur ce virinoi. La agio de virinoi, lau esploristoe el Bostono, ja restas decida por genera successo, sed ancau ce viroi tic-tacas la biologia horlogio. La genero medicinistoi precise analisis la successon de circau dec nau mil cicloi da en vitrae fecundigoi, de pli ol sep mil paroi, e la jaroi, 2000 mil gis dec quar. Viroi cae virinoi estis en ordigitai en diversai agio gruppoi, cae post tio estis mesurata la successo de en vitrai fecundigoi. Ciel oniam supposis, la plei agia virina gruppo, quardec gis quardec du iaroi, nascis plei mal multain beboin ce ili la agio de la partnero ne ludis rolon. Set tio ja estis trafa ce pliunai virinoi. La nombro de nascoe ce virinoi sub tridec iaroi, cun partnero inter tridec cae tridec quin iaroi, situis ce septec tri procentoi. Se ali flanque iliai viroi estis agiai inter quardec cae quardec du iaroi, tiam la procentajo malaltigis al 46 procentoi. Ancau en la virina gruppo inter 30 quin cae 40 iaroi, pli iuna viro signife pli altigis la chanson pri nasco. Se via partnero esta sub 30 iaroi, tio pli altigas via in chanso in compare al 30 gis 35 iara partnero, ie 30 procentoi, clarigas esploristo en circulero. La resultoi ne estas tutte surprisai. Onis cias, che pli agiai viroi, ancau ce natura fecundigo, havas mal pli da successo ol pli iunai. Dauras pli longe gis iliai partnerinoi gravidigas, cae ancau la probablezzo de misnasco pli altigas kiel probabla causo estas considerata reductita qualito de la spermoi en alta agio. Geneticae cae epigeneticae changigioi de la spermoi influas la fecundetson kai la evoluon de la embrio. Sed, kai la actuala studajo, kai ancau pli fruae laborajoi montras che la agio de la virino estas pli grava por la reproducta successo o la agio de la viro. Virinoi nascigias con certa nombro da ovoceloi, ciui dum la curo de la vivo genetiche maliunigias. Post la menopauso finigias ilia fecundezzo. La esploristo el Bostono nun faris la unuan studagion quio recte comparas la influon de la agio de ambau sexoi cae cetio montrigis signifa differenzo. La nasco de infanoi, ce virinoi pli ol quarde chiarai, estas je quarde xes procentoi mal pli probabla ol ce virinoi sub tride chiaroi. Ce viroi mal altigas la probablezzo en la sama comparo ali flanque je nur dudec procentoi ciu pli agiai viroi cun pli iunai partnerinoi pobas fari ion por compensi la efficon de la agio? Ciar ni ancora un conas la precisa in mecanismoin, la plei bona consilo, cion oni pobas doni, estas taurigi sanan vivo stilon, diras la esploristo.